Language activity. Μικρές αγγελίες. Small ads are a regular feature in many national newspapers in Greece and can be a useful source of information if you are looking to buy or rent property, or for a used car, or for something unusual. First, listen to some essential vocabulary, then to some adverts. Το διαμέρισμα. Apartment, Το υπνοδωμάτιο. bedroom, Πολλό ή πουλό. to sell, επισκέπτομαι. To visit. Υγιής, υγιής, υγιές. Healthy. Γνωρίζομαι. To get to know. Ενοικιάζεται διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου πλήρως εξοπλισμένο. Πλατεία Κολιάτσου, τρίτος όροφος. Email pavlugpapakicompulink.gr πολλούνται στην Εύβοια ανεξάρτητα πολυτελή διαμερίσματα 60 τετραγωνικών μέτρων, απόσταση από τη θάλασσα 200 μέτρα. Τηλέφωνο 23 45 67. Ώρες γραφείου. Ζητούνται για διεθνή εταιρεία σύγχρονα γραφεία 800 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, περιοχή Χίλτον, τηλέφωνο 34 56 77 Φάξ 000022. Πολύτε Porsche 928 με ελληνικά νούμερα, χρώματος άσπρου και σε άριστη κατάσταση. Πολύτε 24.500 ευρώ. Τηλέφωνο 22 33 44. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το επισκεφθεί. Σοβαρός κύριος χωρίς υποχρεώσεις, ευκατάστατος και υγιής με πανεπιστημιακή μόρφωση, επιθυμεί να γνωριστεί με κυρία χωρίς υποχρεώσεις με κοινωνική μόρφωση. Γράψτε ταχυδρομική θηρίδα 22 22 2 με τηλέφωνο και email.